karanta a baya ya ayyuhal ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi ga Allah ya ce ya ku masu imani kada ku bari ‘ya'yanku ko dukiyarku su shagaltar da ku daga ambatan Allah sai ce wa manya fa'an zalika fa ika humul khasirun duka wanda ya haka to ya zama cikin wanda suka yi asara Dan haka ‘ya'ya san su ya rufe idan mutum ya rufe zuciyar mutum har su ɗauke masa hankali ya zama to yana saba ma Allah waɗanne yayin mukiyan mutum saboda sun ja mai ya bar ambatan Allah yana saban Allah haka mata ina misalin wannan a mala gumi Allah ta'ala ya ƙara masa rahama ya ruwaito wani bayani cewa an ruwaito cewa annaba da rijalin aslamu min ahli makkata cewa an samu waɗansu mutane 'yan makka wanda suka musulunta wa aradu an yuhajiru ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi nufin su yi hijira zuwa wajen manzon Allah fa na amana akum azwajuhum wa auladuhum sai 'ya'yansu da matan suka ce ba su yadda ba iyayen su yi jira wa ƙalu da hum suka ce sabarna ala islamiku fala sabar lana ala fira'iku suka ce to mu dai mun yi haƙuri tun da kun musulunci mun yi haƙuri da musulunci amma ba za mu iya yin haƙuri da rabuwa da ku ba Na haka 'ya'yan suka kafe cewa mahaifan ba za su yi hijira ba matan ma suka kafe cewa ba za su yi hijira ba to saboda san da suke ma 'ya'yan da matan sai suka iya hijira kun gane abu to shi Allah ya sabkar da wannan ayar cewa to waɗannan 'ya'ya da suka hana iyayensu yin hijira to sun zama makiya ga waɗannan iyaye nasu domin sun hana su bin Allah dan haka duk wanda 'ya'yansa ko matansa suka haifar masa da saba ma Allah mai girma da ɗaukaka waɗannan ‘ya'yan makiya ne da mahaifinsu su abin abinda ake so ‘ya'ya da mata su yi su taimaka ma mazajensu da iyayensu wajen bin Allah mai girma da ɗaukaka a wannan bayani wanda mana abubuwa kuma ya kawo ibn kasir ma ya kawo a cikin tafsirinsa cewa wannan aya ta sauka ne akan waɗannan mutane wanda suka iya hijira saboda suna gudun rabuwa da ‘ya'yansu to sai Allah mai girma da dokaka a ce? ya ce amma idan kuka yi masa afuwa wa in afu anhu fi tasbihihim iyyakum an zalika hayar. idan kuka yi afuwa wa tasbun ku kawai da kai wa tadfiru kuka gafarta musu su ana nufin waɗannan yaya wanda suka hana iyayensu yi hijira to fa inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne zai gafarta mu waɗannan yaya a takaice abinda wannan aya take tsoratar da mu shi kada san yaya ya sanya wani ya bar shari'ar Allah ko son mata ya sanya wani ya bar dokar Allah ya kibinta duk wanda ya haka to waɗannan 'ya'yan abokan gaba shi maƙiyansu ne ba sa san shi domin idan da suna son shi da sun taimaka mashi ya ba Allah kuma kaga yanzu shi ne halin da ake rayuwa a yanzu sai ‘ya'ya ya cika zukatan iyaye wani yanzu yadda yake son ‘ya'yan shi bai son iyayen shi haka wani akan ‘ya'yansa zai iya faɗa da kowa wani kuma mata yake so kaga mutum yana ma matarsa abinda bai wa mahaifiyarsa ya fi son matarsa akan iyayensa kaga irin waɗannan matan da irin waɗannan ƴaƴan wanda za su shagaltar da mutum daga bin Allah to abukan gaba ne ga mutum haka a cikin ƴaƴa ana samun waɗanda makiyan su. Allah ya tsare mu daga irin waɗannan ƴaƴa Ni Allah ya ce gaba inna ma amwalukum wa auladukum fitna hmm. wallahu indahu ajrun azim Allah ta'ala ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah mai girma da dokaka yace innama amwalukum sani dai dukiyarku kadai ba komai bace wa auladukum haka ƴaƴanku ba komai bane ba a gare ku fitnatun ce fitina ce lakum gare ku shagilatun an umurul akhirah suna shagaltar da ku daga barin al'amura na lahira wa antum la tastati'una an tatakhallaw anhu ku kuma ba ku yarbuwa da su saboda kun riga kun rataye kanku zuwa gare su fa huwa ibtila'un lakum min Allah dan haka yaya da mata jarabawa ne daga wajen Allah yake jaraba ku fa in sabartu idan kuka yi hakuri wa amaltumuhum bi khairin kuka mu'amalanci su da alkhairi wala shiga an da'ati Allah ba ku bari sun shagaltar da ku daga yi ma Allah da'a ba fallahu yujizkum Allah sai saka muku shi yasa yace wallahu innahu ajrun azim Allah a wurin sa ne lada mai tarin yawa take wal jannatu ita ce aljanna Allah ta'ala ya sanya mu aljanna dan haka yaya da dukiya jarabawa ce dan Allah ya baka dukiya to ya baka ne yana jarabawa ka yaga wannan dukiyar za ta saka ba Allah ko za ta raba ka da Allah idan aka baka yaya jarabawa ce waɗannan ‘ya'yan za ka ba Allah da su za su baka ka ba Allah uku za ka saba ma Allah da su uku za su shagaltar da kai kamar bin Allah to Allah ta'ala ya ce jarabawa ce da 'ya'ya da dukiya don haka 'ya'ya amana ne Allah ta'ala ya ba iyaye kuma ya ba da su ne don ya jarabci iyaye da da haka kowane mahaifi sai ga ya yi ƙoƙari ya karantar da su addini ya ɗora su kan bin dokokin Allah kada ya yarda don yana son ɗanshi ya kasa yi mai faɗa ya bar Allah kar ya yadda don yana son matan shi yana kallo tuna sabon Allah ya kasa tanka mata don karce fushi kar ya yadda hidimar 'ya'yansa ko hidimar matansa ta sanya ya bari sallar azhar ta wuce shi ko sallar da asar ta wuce shi ko magarin ko insha'i. kar hidimar 'ya'yansa ta sanya ya ƙi yin zakka ko ya ƙi yin sadaka duk wanda ya bari 'ya'yansa ko matansa suka shagaltar da shi suka raba shi da addini to ya fada a jarabawar da Allah ta'ala ya ba shi Allah ya tsare sai Allah ce ni gaba فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم Allah ya ce ku ji tsoron Allah bakin gwargwadon iyakar ku fattaqullaha mastada'atu ku ji tsoron Allah mastada'atu gwargwadon ikon ku wasma'u wa ati'u sannan ku saurari ma amma umirtum bihi abinda aka umarce ku da shi sima'u qabulin saurare irin na karba wa atiu sannan ku yi da'a ga Allah wa antiqu sannan ku ciyar fi da'ati fi da'a a cikin yi ma Allah da'a yin waɗannan abubuwan khairul li anfusikum shi yafi alkhairi ga kawunan ku wa man yuqashu nafsihi Allah ya ce duk wanda aka yakune masa rowar ransa fa ula'ika humul muflihun wannan su ne wanda suka zaman to masu rabauta in tuqur billah in tuqur billah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurul halim in tuqur billah qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurul halim Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasanan idan kuka ba Allah rance qardan hasanan rance mai kyau ta hanyar ku dauka fi sadaka kuna masu jin dadin rai to duk wanda ya sadaka yana mai jin dadin ransa wannan kamar ya ba Allah rance ne rance mai kyau da haka in an je lahira Allah zai mayar musu abin da ya bayar idan ya tashi mayarwa din yudha'ifu lakum Allah zai ninninka muku shi gida goma ila sab'i mi'a wa akka ko kuma zuwa gida 700 ko ma wuce da haka duk wanda ya ɗauki sadaka ya bayar to mafi ƙaranci. Allah ta'ala ya linka mai ita gida goma daga nan har zuwa gida 700 daga nan har wuce gida 700 kaga alin ninka kenan wa yaghfir lakum ma ya sha'u sannan Allah ya gafarta muku abin da ya so na zunubai wallahu shakurun Allah abin godiya ne halimun sannan mai tsananin haƙuri ne fil iqabi al ma'asi yace wajen yin azaba da saba mashi da ake Allah yana haƙuri ai ta saba mai ai ta saba mai yana kallo ya bar mutum sai ya mutu ya koma gare sa ya ɗauki mataki a kansa da Allah bai da haƙuri kana yin zunubi sai a kama ka lokaci amma sai mutum ya shekara da shekaru yana sabon Allah Allah bai taɓa samun ko ciwon kai ba ko ciwon haƙori har sai ya mutu sannan Allah ya kama shi da wannan laifin wannan ya nuna Allah yana da haƙuri alimul ghaib alimul ghaib wash-shahadati al-azizul hakim alimul ghaib wash-shahadati al-azizul hakim sannan kuma Allah nan shine masanin sirri al-ghaibu as-sirru shine masanin sirri shine abinda masanin da ya ɓoyi Wasu shahadatu kuma shine masanin abin da ya bayyana Al'aziz mabuwayi ne fi mulki a mulkinsa sannan al-hakimu fi ma abuci hikima ne a cikin ayyukansa wannan sura kuma nan ta kare ta jawo hankalin mutane a ƙarshe musamman masu imani game da al'amarin 'ya'yansu da kuma matansu sannan sura ta kulle da kira da aji tsoron Allah da kuma yin saraka sai ta kulle da kawo siffofi na Ubangiji ara Allah sa mu dace sura ta gaba ita ce suratul talaq at-talaq ana nufin saki ana nufin sakin aure ko mu ce mutuwar aure wannan sura an ambace ta da suna suratul talaq saboda Allah ta'ala a aya ta farko ya ambaci saki ya ayyuhan nabiyyu idza qallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna sannan wannan suna na suratul talaq ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas inda yake cewa nazalat suratul talaq bil madinati abdullahi na abbas ya ce an sabtar da suratul talaki sai ya kira ta da sunan suratul talaki ya ce an sabtar da ita a madina da haka sura ce madaniya sura ce wadda aka sabkar manzan Allah da ita bayan ya yi hijira ya koma madina wahiyya salasu ashirata aya tana da ayoyi guda goma sha wa mawdu'a har ra'isi babban kayan labaran wannan sura abin da za ta karantar da mu bayanin talak za ta mana bayanin saki a musulunci yadda ake yin saki wal idda sannan za ta mana magana akan idda in an saki mata ya za ta zaman idda wa ma ya ta'allaqu bihima min ar-raja'ati wan nafaqa war ridha da kuma abubuwan da ke da alaka da saki shi ne abin da ya shafi kome ya mutum ya saki matar shi ya zai mai data wannan da kuma ciyarwa warraba da kuma shayarwa in aure ya mutu ya za a shayar da yaron da aka bari ma'ana aka rabu akwai yaro ana shayar da shi ya za a ci gaba da shayar da wannan yaron wannan su ne abubuwan da wannan sura za ta karantar da mu da aka sura ce mai matuƙar muhimmanci. Ya Allah ya ce, بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلقوهن لإدتهن وأهس الإدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاهشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه la ta dari da tadari la allallaha yuhdisu ba'da zalika amra Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ya kai wannan annabi almuradu bihi huwa wa ummatu da haka ce ya kai wannan annabi ana nufin ya kai wannan annabi da al'ummarka ya kai wannan annabi kai da al'ummarka iza ɗallaktumin nisa'a idan kun yi nufin sakin mace miji ya yi nufin rabuwa da matarsa sai ya nufin zai sake ta sai Allah ce faɗalli ƙunhunna li'iddatihinna to ku sake su a lokacin da suke cikin iddarsu ku sake su a lokacin da suke cikin iddarsu to me ake nufi da suna cikin iddarsu sai malamai suka ce abinda ake nufi da iddarsu a nan shine suna cikin tsarki kuma tsarkin da miji bai je masu ba idan miji zai saki matan shi sai zaman tana cikin jinin al'ada lokacin to haramun ne ya sake ta sai dai ya haƙuri sai jinin nan ya ɗauke in ta yi tsarki kuma tsarkin da bai je kusa da ita ba bai shafi bai kusance ta ba bai je kusa da bai je wurinta ba to a irin wannan yanayin shine idda din Allah ya ce to idan miji zai saki mata ya sake ta a irin wannan yanayin. wannan fassara ta cewa iddatihin ne yana nufin tsarkin da ba a je kusa da su ba Shi ne fassarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi mu wannan domin ya zo a hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda abdullahi dan umar sahabin manzan Allah ne Ya yace dallaka imra'atuhu wa hiya ha'idun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ne ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada sai ya sake ta fasa'ala umar ibn khattabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai baban shi umar an khattabi sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi dana umar ya rabu da matar shi tana cikin jinin al'ada ya abin yake faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce murhu falyuraji'ha sai manzo Allah ya ce ka je ka ce ma danka Abdullahi ya mayar da matashi? ya mayar da wa in sha'a tallaka qabla an yamussa idan ya mayar da ita ta samu tsarki to in sakin nata yake so yayi to sai ya sake ta kamin ya je kusa da ita sai manzon Allah ya ce fatilkal iddatul lati amara Allahu an tutlika laha an-nisa sai manzo ce wannan ne iddar da Allah ta'ala ya ce mazaje in za ku saki mata ku sake a irin wannan yanayi mun gane wannan bayanin irin wannan sakin shi ake ce matsalaqus sunni saki na sunna miji yi nufin zai saki matar shi to sai zaman tana cikin jinin al'ada lokacin to an hana shi sake ta a wannan lokacin sai dai ya yaƙuri sai ta yi tsarki jini ya ɗauke ta yi wanka kuma ya zamanto bayan ta yi wanka bai sadu da ita bai je kusa da ita ba to sai ba ta saki a wannan lokacin to in yi wannan ya yi saki na sunna amma idan ya rubuta mata saki tana cikin jinin nan to ya yi sakin bida'a mun gani to idan idan ya zamanto ya yi mace irin wannan sakin na bida'a Dun malamai sun haɗa akan cewa ya yi haramu ya saba ma to amma sakin ya yi ko bai yi ba nan ne malamai suke saɓani idan an koma da fito za a ga malamai amma mazhabin malakiya sun tafi akan cewa sakin nan ya yi mun gane saki yayi amma dai bai kyauta ba yayi ne shi to shine Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani in za ku saki mata ku saki su a lokacin suna cikin tsarki tsarkin da ba a je musu ba tsarkin da ba a kusance su ba a cikin wannan hukuncin akwai hikima shi musulunci bai san mutuwar ba bai san rabuwa tsakanin miji da mata musulunci so yake ko da an samu saɓani a daidaita a yi shuhu a fahimci juna kar a ce aure ya mutu idan mace ta wa mijinta laifi ya yi fushi ya ce bari ma ya rabu da ita ya zo zai sake ta sai kuma tana jinin al'ada kuma dole zai saurara to cikin sauraron nan da zai yi ta samu tsarki sai ka ga abin nan na damuwa da ya same shi ya gushe sai ya fasa layin saki kun gane hikimar musulunci don haka wannan ya nuna mana cewa idan mutum zai saki mata ba a sakin mace tana cikin jinin al'ada allah ya hana sannan kuma ba a sakin mace saki biyu lokaci guda ko saki uku lokaci guda miji ya rubuta mace shi wasiƙa ya sake ta saki uku a lokaci guda shi ma wannan bid'a ne sai dai ce ya suke ta saki ɗaya kuma tana cikin tsarki to yanzu idan ya maida ta kuma ga sauran igiyar su bayan wani lokaci kuma ya ƙara yin guda in ya maido ta sauran igiyar su ɗaya to sai ya ƙara na uku in ya ƙara na uku nan yanzu bai da ikon ya maido ta har sai ta je ta auri wani lokaci wannan shi ne yadda ake yin saki na suna. wannan Allah ta'ala ya bayanin a cikin suratul bakara Allah ya ce at-talaqu marratan fa imsakun bi aw tasrihun bi to idan miji ya zo kawai lokaci guda ya ce an sake ki saki biyu ko an sake ki saki uku to shi ma wannan yayi bid'a sakin yayi ko bai yi ba akwai sabanin malamai amma a mazhabin malikiya saki mun gane sai Allah ya ce wa ahsul idda sannan ku kiyaye lissafin iddar mace idan an yi sakin kuma mace ta fara idda to a kiyaye iddan mace din nan a tsare a tabbatar ta ƙara idda sannan za ta auri wani miji. mun fahimta in ba ta ƙare ba kuma to miji yana da ikon ya maido ta wattaqullaha rabbakum Allah ya ce ku ji tsoron Allah ubangijinku a di'uhu fi amrihi wa nahyi ku masa a abin da yace da abin da ya hana la tukhrijuhunna min buyutihinna sannan idan an yi sakin to Allah ya ce kada shi miji ya fitar da mata daga ɗakinta idan aka saki mace to ba a fidda ta daga gida saki ɗaya da saki biyu a nan ɗakin mijinta za ta zauna ta yi iddan nan da ake magana shi da Allah ce ku mazaje kada ku fitar da mata daga ɗakunansu wala ya harujina su ma matan kar su ce za su fita miji ne ya saki matan shi saki ɗaya to ɗakin ta za ta zauna ta yi idda kar ya ce kwashe kayan ki tafi gidanku ita kuma kar ta ce bari in tafi gidanmu inda ya saki ɗaya ne ko saki biyu Allah ya ce ta tsaya nan ɗakin nan za ta yi iddata sai ta ƙara idda bai maida ta ba to sannan a shekara. amma daga yin saki haramun ne mai gida ya ce wa matarsa tafi da su keke haramun ne haramun ne mata ta ce ni zan tafi gidan mutum da an sake ni a'a ta zauna ta ƙara idda Allah ya ce la tukhrijuhunna min dunutihinna kada ku fitar da su daga ɗakunan su wala ya kharujna su ma kada su fita daga wannan ɗaki Allah ya ce illa an yi a tina bi fahishatin mubayyana sai dai idan matan nan ta zo da wata alfasha mabayyaniya ta zo da alfasha a fili to mai gida sai ce to ni ba ni iyawa ta gidanku mene ne alfasha mabayyaniya wasu malamai suka ce zina kawai yana sakin ta siki ɗaya ɗin nan sai ta dinga kawo maza gidan to sai ya ce tafi gidan mun gane ko kuma ta haɗa faɗa a gidan ke ta haɗa faɗa a gidan sai ce tutun da ba za ki iya zama ki haƙuri da mutane ba tafi gidan ko kuma ce ta zagin iyayen shi idan gida ɗaya suke da iyaye ke ta faɗa da iyayen shi tun da an sake ta to sai ce tafi ku. mun gane ko kuma ita matar ta ga za a cutar da ita in ta zauna gida to ita ma saboda wannan shari'a ta ba ta dama tana iya koma gidanta ko kuma ai gobara gidan ɗakin ya kone ko babu wani ɗaki inda za ta koma sai ta tafi gida ko idan cikin damuna ne ai ruwa sai ɗakin ya rushe mijin ko bai gyara ba bai bata wani ba ba za ta zauna a haka sai ta fita ta koma gidansu to idan an samu irin waɗannan abubuwan sun bijiro to nan ne mace take koma gidansa ta idda amma in ba irin waɗannan abubuwan abinda musulunci ya ce shi ne mace ta tsaya dakin mijinta ta idda a sai Allah ya ce tilka wannan bayanin da ka ji yanzu hududullahi dokar Allah ce da aka dinda gidan da ya saki matar shi ce tafi gidanku dokar Allah ya taka duk matar da aka saka ta tafi gidansu ta taka dokar Allah haka iyayen da suka tilasta ba ɗaya suka ce taho gida tun da ya sake ki ba a zama gida aike ma kuna da gida su ma sun taka dokar Allah dokar Allah ce wannan wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsuhu duk wanda ya taka dokar Allah Allah ya ce ya zalunci kansa da haka miji ya haƙuri ta zauna ta idda ita ma mata ta haƙuri ta zauna ta idda iyaye su haƙuri a bar mata ce idda a ɗakin mijinta akwai alheri a ciki shi yasa Allah ce da Allah yuhdisu ba'da zalika amra ku yi haƙuri ta zauna ce idda a ɗakin ta kuma ta yi haƙuri ta zauna ce idda a ɗakin ta ta iya yiwuwa wannan zaman da za ce tana idda Allah ya farar da wani sabon al'amari Allah ya farar da wani sabon al'amari menene sabon al'amari shi ne muraja'atu ya mayar da ita idan sakin nan ɗaya ne ko biyu amma idan saki ya kai uku kuga wannan ba ta halatta gare shi hatta tankiha zaujin gairu to wannan ne yadda ake yin saki da kuma yadda ake iddar sakin idan ita idda a can baya a suratul baqara Allah ya bayani yadda ake yin ta shine salasata quru ana yin idda da qari'i shine idan miji ya saki mata to matan nan za ta zauna ta yi tsarki uku a gidan mijin nan shine idda da kun ga ya sake ta tana da tsarki an ce dama a tsarkin da bai je kusa da ita ba to tsarki ɗaya kenan sai ta yi jini sai tsarki ya zo tsarki na biyu kenan sai ta jini sai tsarki ya zo to da tsarki na ukun nan ya zo shi ta ƙara ita, sai ta kwashe kayan ta koma gidansu wannan idan wanda ke yin jini ce idan macen da ba ta yin jini ne saboda tsufa domin idan mace ta kai shekaru 45 zuwa 50 jininta yana daukewa idan ba ta jinin al'ada kuma saki ya shigo mutum da ba ta jini yanzu ba jinin da za a yi aiki da shi sai ce wata uku shi ne zaman idda wanda za ta yi wata to bayan wata uku ta ƙara idda ko kuma yarinya ƙarama ce ba ta fara jinin al'ada ba aka ɗaura mata aure kuma sai miji ya suke ta ita ma wata uku za ce mace mai ciki ita kuma sai ta hain ita kuma sai ta haihu macen da tana jini amma tana daɗewa ba ta yi jini ba haƙuri za ta yi ko shekara uku za ta yi akwai macen da a shekara sau ɗaya take jini sai ta yi shekara uku tana idda mun gane to wannan zaman iddar da za ta yi a gidan miji za ta idan miji ya saki mace ya saki ɗaya za ta yi idda a gidan shi to kamun ta ƙara wannan tsarki uku miji yana da uku ya ce ya mayar da ita in ya ce ya mayar da ta kuma ta mai ba za ta ce ba ta komawa ba iyaye ba za su ce ba za ta koma ba ta mai don haka aure ya koma amma idan saki ɗaya ya mata yanzu a igiyar aurensu uku ya katsa guda sauran igiyarsu sai su gaba da zama da wannan biyu mun fahimta to Allah ta'ala ya hikimar da ke cikin wannan idan an mata saki ɗaya sai ta tsaya gidan mijin nan tana idda to tana iya yiwa cikin kwanakin iddan nan mijin ya huce daga kushin da ya yi ita ma matar ta huce sai ga da kansu ne sun mai da kansu to shi ne hikimar cewa amma in tana gidansu shi yana gidansa to sai abin ya ƙara faɗi sai ya zama to a samu damar yadda za a yi a koma shi musulunci su yake a koma domin mutuwar aure tana jaza fitina a cikin al'umma ba kawai ga ma'auratan ba idan aure ya mutu ‘ya'ya kan samu matsala domin tarbiyya ƙarfin tarbiyya yana nan idan miji da mata suna tare yaro ya fi samun tarbiyya ingantacciya idan iyayensa suna tare idan babu ɗaya daga cikin iyaye to wannan abin yakan shafi tarbiyyar yara sau da yawa miji zai rabu da matar shi ya auro wata wanda zai auro ɗin nan ta kasa riƙe mai 'ya'yan shi ta dinga zaluntar suwa tana zalunta su tana cutar su ba ruwanta da tarbiyyar su sai ga yara sun lalace to musulunci bai san a kai nan gara a dawo da uwarsu ta zo ta rike 'ya'yanta ta ba su tarbiyya irin ta musulunci to shi sanya musulunci sai yace kar a yi saurin tafiya ta tsaya gidan mijinta ta idda tana iya yiwuwa cikin wannan zaman a gyara miji ya ce ya mai da matarsa mun gane hikimar da Allah ya sanya shi hako to Allah ya mu dace wa alaikum salam Mm. yana iya hana ta fita a'a kawai awa aya zai jawo mata ce wance ki yi haƙuri Allah ya ce ki zauna ne gidan ki Da ga aya ya mata wa'azi bakin gwargwaro idan Allah ya sa ta saurare shi da alhamdu amma in ta kafe sai ta tafi ya zai da ita sai ya kyale ta Na? sai ya kyale ta tafi Mm. Mm. sosai haka yi eh, ai kowanne ba ya sa mai da ta an zai gana ba ta abinci kuma shi ba matan shi ba sai ce ta dawo <laughs> shi ne dinga kawo mata abinci in ba ta lafiya ya kai ta asibiti mun gani allah ya shirin da mu wa alaikun Eh. Hmm. Hmm. wannan yana daga cikin kuskuren da ake yi galibi masu wannan sai su dauka wai mace da wata uku take take yin gida. wannan kuskure ne idan ma damar mace tana yin jini to ba ta ƙara inda sai ta yi jinin nan guda uku sai ta ga tsarkin nan guda uku ko da sau ɗaya take a shekara to za ta yi haƙuri sai ta kammala su duka sannan inda ta ta ƙare to amma ta tafi ba ta ƙara wannan ba kuma an zo cikin wata uku an ɗora mata aure ka ga an ɗora mata aure da iddar wani miji kenan aure bai yi ba kun aure bai yi ba kuma irin wannan auren ko shekara nawa suka yi suna tare in aka gare ko aka ji wa'azi aure ya lalace bude shi ake idan kuma aka bude shi a mazhabin malikiya sun ce har duniya ta shi ba a maida musu aure ko za su rage sai su bi a duniya sun haramta tsakanin su to wannan kuskuren ana ta yin shi sai dai a yi ta kokarin gyara idan an ji bayani a in an ga za a yi wani abu makamancin haka a kokari a fadakar da iyaye a kwatanta musu abin da ke nan sai a gyara in an yi magana za a gyara akwai wasu mutane da suka zo suka samu da daɗewa. mata ne suka ce mun gidansu akwai yarinya gidansu an sako ta saki ɗaya mijin bai ce ya maida ba tana yin idda mu bata gama idda ba amma kuma ga wani ya zo yana neman ta an fara magana a wurin kaga cikin inda da za a nemi aure so muka je muka yi ma iyayen nan bayani aka musu wa'azi suka gyara kuma idan an ga za a irin wannan bannar in an gani ko an ji labari to yana da kyau a samu waɗansu su je su faɗakar domin iyaye da yawa suna da wannan sakacin sai a lullufa kawai a yi shiru a ƙyale sai ga an ɗauki yarinya an ji an aurar da ita ga wani kuma alhalin ba ta ƙara ƙida ba Allah ya sauwa wa salam lokacin da na yawa zai kawo mutu a ba yana da kware da gaske idan miji ya saki mace shi suke ɗaya har yanzu ba mace shi ce sai ta gama inda take zama ba mace shi ba to wake ba mata abinci ba miji ba haka tunda matar shi ce bata ƙara idda ba shi zai kawo mata abinci shi zai kawo mata magani in ba ta lafiya sabulun wanka sabulun wanki shi zai kawo ka gane da kawo mata kun ba ruwan shi da ita na? ta sun da suna tare yana mata eh a to zama zai mutu ke nan to ai ga idan ya idan yana haka ai karshe in ya kwanta bacci zai ce to wai ni sakarar ina ne ta ba mace abinci ko babba <laughs> sai kawai ce to bari ba mai da A aka ga dai abin yayi ka ba da akwai dan wauta haka ke ta ba mace abinci kuma ba mace ta ba kuma gidansa za ta tafi to shine hikimar sai dai to kun ga ai yanzu ma da ake ta wannan maganar yanzu wannan dokar kadai gida nawa ake aiki da ita wannan dokar kadai gida nawa ake aiki da ita ba su da yawa kamar jira ake kamar jira ake ana cewa ya rubuta cikin dare ko sahiya ba a bari ta sai ga an fara kwace ya ai aure ya mutu yi saki nawa ne saki ɗaya ne shi kenan sai a kwashe kaya ta koma gidansu wani ɗan bala'in mijin shi kuma zai dinga bala'i kwashi kayanki sai kin bar gida a ba gidan ubanki bane har da zaki to ka ɗan in kuma miji da mata sun yadda to wani lokaci kuma sai iyaye su shigo su ce ai ba su yadda ba sai ta dawo gida eh a ce ba ta zuciya to kaga Allah ta'ala sai da yace tilka hududun lashi wannan bayani Allah ya ce dokar shi ce kuma Allah ta'ala ya ce kar ku ketare wannan iyaka kuma ya ce duk wanda ya to ya zalunci kansa yanzu Allah ya ce duk wanda ya abu dan kansa ya zalunci kansa ya kamata mutum ya wannan abu bai kamata mutum ya wannan abu to Allah ya ba mu ikon yara to kaji wannan abu na farko kenan wanda ya shafi ainihin hukuncin saki yadda ake yin saki ana yin saki ne in mace tana da sarki kuma saki ɗaya idan an yi sakin kuma za ta zauna gidan miji ta yi idda kar miji ya kore ta kar ita ta fidda kanta su yi haƙuri a zauna har ta idda ta ƙare bayan ta ƙare idda sannan sai ta kwashe kayanta ta koma gidansu sannan wani mutum ya fito neman ta kagan tana gidan shi dai ai zai wahala wani ya zuwa ce yana son ta amma da ta tafi gida dama wani zai tunanin ta gama idda sai ga wani ya zo idan iyayen kuma suna da son zuciya sai ka ga an ba shi dama sai ga an zo an yi aure cikin idda Allah ya sauke wa alaikum salam hmm. ya ce ne saboda ne a sai a kai shi ƙara wa alƙali a ce miji ya ce ya maida shi kuma ya ce wata mai da koma ba sai a ji abin da sai alƙali ya tilasta mishi mata ta koma ɗakin mijinta shi wannan mayarwa haƙƙin miji ne dama shi ya ce ya saki to kuma ya ce ya maida to kuma sai a ce ba za a koma ba ba wanda yin da za a ce in ka har ba za a koma ba to sai dai ta koma ta ta shigar da ƙara kotu ta ce mijinta ya maida ta amma ita ba ta son koma gidan wannan mijin tana sa alƙali ya raba aurensu to alƙali sai ya ji ya faru akwai dalilin da za a raba aure ko ba in ba dalili zai ce ta koma gidan mijinta in akwai dalili sai ya raba aure ko ya sa miji ya saki mata amma dai kawai iyaye su zauna gida su ce ba ta komawa to shi ma wannan zalunci ba su daidai ba wa alaikum salam نعم تو نعم نعم an ce eh. da minti 27 gidan rediyo suka ce nawa ka ce alfijir jiya shi ina ka samu shi na ma'an nasir ne? na ma'an nasir ne to na to da ashirin da bakwai to Allah ya wato malam shi shi wannan gurkar na nasarar tariya a saurara shi nasarar ɗanzari abinda ya sa maka ɗaya yi amintuwa da shi shi yana zowa nan tun lokacin mara da imanin masu ranar da kanci mu ta mu duba mu da kanmu ni ina cikin wanda muke ta mu duba da shi ya zo daga katsina da yawa nan suna da lokacin da zai zuwa zuwa wajen ƙarfe uku yake zuwa in ta can bakin gari mu duba ka ga wannan mun muka gani da kan to shi yasa gaskiya muka yi amfani da shi jidda da yanzu a jirgin lokacin da malam mansur ya suwa bai ƙara zuwa ba amma dai gaskiyar magana shi yasa muka yi amfani da shi wancan kuma ni sai na fahimci akwai ruwan da ake na gurbin jibril na katsina kamar irin shi ɗaya ne da wancan da wani yanzu kawai kamar ƙara shi ake ko rage shi ake da lokaci kawai ba mun shi wannan mu ke zuwa mu duba ko kuma shi mai duba mun san shi to shi yasa muka yi amintuwa da shi gaskiya to wato abin da ya sanya ne shi na san masu duba lokutan wata ko lokutan abin da tazarar ta yi yawa gaskiya minti 19 da minti 27 sun yawa yadda aka yi akwai ɗaya kuskure ne amma da kawai minti ɗaya ne ko minti biyu wannan za ka iya fahimtar cewa ilimin mancin abubuwa ne amma a samu kusan minti ɗaya har minti takwas ya shiga tsakani to akwai dai inda aka samu matsala to sai dai kamar yadda shi malam mutum ya ce duka masu duba wata masu duba lokaci sun kasu kashi biyu akwai wanda dubawa suke akwai kuma waɗanda suna amfani da applications ne wanda suke nuna lokaci sai suna fitar da lokacin sallah da shi da application ɗin da dubawa ɗin nan ɗaya ne domin da duk da ma'aune ɗaya ne ake faɗar lokacin in mai dubawa ya fita alfijir ne zai fito shi ma application lokacin da alfijir ne zai fito to sai dai wani lokaci akan samu applications ɗin da ba su da inganci shi yasa ba kowane application bane ba mutum zai dogara da shi wajen gane lokaci din to ban san su gidan rediyon ba madogararsu da kuma yadda suka samu lokacin nasu amma dai wannan na da sha tara shi wannan mun san masu yin aikin masu faɗaɗe su a ƙarƙashin wannan ne mutum don yin ihtiyadi abinda ake ce ma ihtiyadi wani gidan rediyo ne suka faɗa haka bishin ne ko companion to wannan mai sauƙi ne in allah in dai ban manta ba zan dan bincika su in ji ina ne suka samu mai so su ɗin gani wannan lokuta da suke faɗa sai mu ɗan yadda za a yi cike gibin da aka samu amma dai yanzu tun da an samu wannan biyar da ashirin da bakwai biyar da sha tara biyar da sha tara shi ne farko mutum ya ƙoƙari ya bari wannan lokacin ya yi itiyar Allahu alamu kuma ko da mutum ya yi din akan kuskure ko akan ya dogara da wancan ba za a ce azumin sa yi ba to amma dai dan a ihtiyadi din ina ganin wannan 519 wancan 527 kaga 527 ke gaba 519 din gaskiya yana jin da aka yi akwai kuskure dan tunda ma ake faɗan lokutan alfijir din nan ban inda ya kai dan kusan 527 mu kusan ma mun fara sallah lokacin da farkon da aka wala azumi da yake ko baya baya ke mm, to amma da alayar ta eh, eh kila kila kuskure ne aka yi aka sake maimaita tunda rikodin ne ake a sanya kila kuskure aka yi aka sanya tsohon sanya amma dai in aka saurara yau kila misali in suna faɗa yau kila za a iya jin canji Allah ya samu dace to yana ganin anan za mu tsaya idan allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da jin hukunce-hukuncen da suka shafi saki dinnan na aure yanzu dai mun ji doka ta farko yadda ake yin sakin da kuma lokacin da ake yin sakin da kuma abin da ya kamata a yi bayan an yi saki ɗin idan allah ya kai mu gobe za mu tashi aya ta biyu insha allah ta'ala abin da muka faɗa na dai allah shi ba mu dade a kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana da maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don rahamarsa da kuma tausansa a mu ƙara sanya wannan ɗan'uwa malam abdussalam rabi'u faskari ma da cin alƙur'anin nan wanda barayi suka kama barayin daji a jiya an ɗan samu rudani domin waɗansu labarai sun fara fitowa cewa barayin sun kashe shi har ma a jiya gwamnan kebbi ya rubuto ma gwamnan katsina wasiƙa yana mai jaje da ta'aziyya to kaga labarin ya yi ƙarfi tun har gwamnatin wata jiha za ta yi aiki da wannan labarin ta rubuto sakon ta'aziyya to amma lillahi a jiya ɗin gwamnatin jihar katsina ta fitar da sanarwa cewa bayanan da ta samu wannan bawan allah yana nan da ransa ba a kashe shi ba shi ne wanda a gasar karatun alkur'ani da aka yi ta ƙasa a kebbi state yana cikin wanda suka wakilci katsina state kuma ina jin shi na biyu ne ban namanta ko nawa yayi amma dai ya yi qualifying yana cikin wanda za su wakilci najeriya a gasa ta duniya da za to a shekaran jiya waccan ɗin gwamna ya kirawo su aka yi bikin karrama su a nan katsina shi ne da za su taho daga fuskar suka taho da shi da hadda baya da mahaifinsa da sauran danginsa don suka zo gamnan house aka karrama su aka yi musu duk abin da ake kamar da dama haka ake ma wanda suka samu nasara a gasar karatun alkur'ani to a kan hanyar su ne ta komawa gida zuwa dandan faskari a kan hanyar su tsakanin 'yan kare da faskari wanda ka gaba wasu da a sun maje gida za ka ce to a daidai nan barayin dajin nan suka tare su suka shiga daji da su a cikinsu mutum ɗaya ne ya kubuta amma da baban nashi da sauran dangin shi duk an shiga da su cikin daji to gwamnati jiya ta yi bayanin cewa sun samu labaran cewa ba a kashe shi kuma bbc sun yi hira da ciyaman na faskari shi ma kusan ya bada bayanin cewa bayanan da suka iya samu yaran nan hanyar da suna nan da ransu ba wanda aka kashe illa iyaka dai barayin sun yi magana cewa sai an ba su miliyan talatin kamun su sako su wannan anan aka tsaya to a ƙarƙashin wannan ne muke ƙara bakon 'yan uwa musa wannan yaro cikin addu'a wato matashi ne wanda akwai alamun al'umma za ta amfana da shi ga daidaiwar da Allah ta'ala ya masa ta karatu na addini har ma ya haddace sannan kuma a karatunsa na boko yana karatun medicine ne a abu zaria har ya kai ma 300 to kaga ta kowane ɓangare akwai alamun al'umma za ta amfana da shi a ƙarƙashin wannan nema muke yin kira ga mai girma gwamna gwamnatin jihar kasar ya zama wajibi su duk abin da ya kamata dangane an kubutar da wannan yaron da shi da iyayensa ba wai shi kaɗai ba duk waɗanda aka kama gwamnati ya akwai hanyar da za ta bi a sako waɗannan mutanen ta yi ta allah a sako mutanen da su dawo gidajen su wajen ɗan uwansu da su kuma waɗannan miyagun mutane ba mu san Allah kaɗai ya san manufarsu mutane ne wanda ba ka iya cewa ba su ga manufarsu a duniya ka kasa gane abin da suke so to Allah kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin su Allah kai mana maganin su ka kare mu daga sharrin su da cutarwar su duk wani mugun nufin su Allah ka fiye da shi ka maida shi akan kansa ya Allah Allah ka tsare dukkanin musulmi daga sharrin su da bakircin su ka kare mu da karewa ka amintar da mu da amintarwa ku amintarwa ka ya Allah Allah ka sanya mana mafita daga dukkanin abin da ya wuyata ko ya tsanani gare mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin